ndabaramukije bakunze mwese muri ko mutegabiri radio isanganiro kaze mu kiganiro cacu arico canyu karadiridimba aho duhakanya abarundi badukurikirana kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage kugira bagire ico baterereye canke ico bashikiriza kubibera hano mu gihugu cabo camavukiro uno musi mu kiganiro karadiridimba tugaruka natwe kuri yangingo mwumvise yafashwe na leta y'u Burundi yo gukinjura mu bihugu bihurikiye muri ya Senare mpuzamakungu manavyaha isanzwe isasa irahe none nta ruhombo uburundi buzogira nibwava muri yo sentare hoho mu mategeko agize iyo sentare harayoba akandamiza igihugu canke ikindi gushikaho hoba igihugu civuguruza ku masezerano bagiraniye hama mu nyuma igihugu kikiyumvira kuva muri yo sentare ndabibutse ko yo sentare mpavya mpana vyaha irahe yashinzwe inyuma yaho ibihugu bitandukanye byasinya hamwe ico bise statut de Rome yaciye igena iyo sentare ni sentare ikurikirana ivyaha bikuru bikuru bine aho twovuga ibyaha byo mu ntambara byo bita crime de guerre ibyaha bijanye niho nyabwoko bita crime de genocide ibyaha bijanye no gusinzikaza agateka kazina muntu crime contre l'humanité hamwe nivyo bise crime d'agression kuvuga nk'igihugu citwaje nk'ibigwanisho citwaje nk'ibigwanisho gifise iyo cubahutse kigatera ikindi gihugu cikukiye nivyo bya nivyo byaha rero bine iyo sentare ifitiye uruhusha rwo gukurikirana tugarutse no mu gihugu cacu rero bamwe mu banyepolitike muraza bashaka kumva aho bahagaze ku kibazo kijanye n'ikinjura ry'uburundi muri yo sentare bita CPI eka muri studio kandi turi kumwe n'ukurikiranira hafi ivya politike kugira aze kudutahuza ibi na biriya mbere yishura no ku bibazo by'abaza kutwakura ni Pierre Claver Nsengiyumva kenshi turakunda kumutumira kandi aratwitaba atankomanzi ndakuramutse ndaguha kandi nikaze Pierre Claver eh, ndakuramukije amahoro medara Ego ikiganiro karadiridimba uno munsi kuri mikro nkuko mwajeje kuvyumva ni Diomedar niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma ni Eric Uwimana reka rero twempi twongere kuba ikaze studio reka dukurikire Jacques Bigirimana umunyepolitiki asanzwe narongoye umugambwe FNL ahamenyesha yuko kuva muri yo sentare mpana byaha mpuzamakungu ngo atangaruka mbi kuri we abona irimwo kurikira Jacques Bigirimana bamenye mbere ho mumenye ko leta y'u Burundi ari leta yashyizweho n'abanyagihugu kandi leta twakwita mu ifaransa suvera ni ko ifise ubwigenge rero eh, iyo sentare mpuzamakungu siyo igize amareta ni yayigiyemo rero uko amareta ayijamwo bibanza ku mwumvikano baba bagiraniye nayo rero umwumvikano habonetsemo udakurikiza ibiri muri aya masezerano uwo ari we wese arashobora eh, gufata ingingo yisuza amategeko agenda nibaza ko rero leta ari uburenganzira bwayo kugumamo cyo kwivamo mbe ntimubona yuko hari nk'ikintu coba cinyegeje inyuma canke leta hari ibyo yoba itinya kumbure nk'amakosa yoba yarakoze ikavuga iti ntamenyekane canke abayakoze ntibahanwe oya leta itinya ko iyo sentare yohava ihengama kuko ni sentare tubanza kubona yuko ikinyiza umuntu muto ikinyiza abirabure ikinyiza abantu batagira kibaserukira mbega iyo sentare yo kwitwararika cyane ibi bikorerwa muri afurika ikibagira gukurikirana ibi bikorwa n'abazungu ninde muzungu murumva iyo sentare yaciye urubanza iyo sentare ahubwo leta y'uburundi hamwe itoyivamo iyo bikoze amakosa ndayishyigikiye cyane muri uwo muganda hamwe iyo bivayo turabishyigikiye cyane none nk'ibyaha usanga bikorwa ibyaha ndengirabutungane bikorerwa abanyagihugu bigakorwa nabo usanga bari mu ma leta turetse uburundi ntibubona yuko ejo cyangwa hirya y'ejo bishobora kuzana ingaruka mbi na cyane cyane kuri kazoza k'ibihugu ubundi bwarikukiye turafite inzego zisunze amategeko turafite amasentare yemewe amasentare akorera ngaha mu Burundi kandi nta muntu umwe ari hejuru y'amategeko rero eh, n'umukuru w'igihugu uko ibizwa shingiro rimeze agize ikosa hariho inzego ziri mu gihugu zihari zishobora eh, kumufatira ingingo ni ukuvuga ko rero abantu boza tukizigira nyabona ubutungane bw'igihugu cyacu hariho eh, sentare zo muri kano karere y'ishyirahamwe eyase murabizi neza ko n'ubuherutse guca urubanza rw'abari bitwariye leta kandi urubanza leta yaciriwe yaragwemeye murazi ko na sentare y'igihugu y'ibihugu bya afurika iyo turacyari muri yo nibaza yuko eh, aho imanza zocibwa atari twe twanze imanza zicibwa mu karenganyo mbega sepeyi ko iciye yumviriza abatavuga rumwe na leta ikaba ituharuhaye umwanya leta nayo ngo yumvirize wumva atari senta rihengamye uwo akaba ari umunyepolitike asanzwe arongoye umugambwe FNL ni Jacques Bigirimana ariko Domiciano ndayizeye umukenguza amateka mbere yanahoze arongoye buno Burundi kubwiwe ngo ahubwo ni byinshi igihugu kizohahombera na cyane cyane mu bijanye no kubahiriza agateka ka zina muntu Domiciano ndayizeye leta rero aho iri cyane cyane bugingo izi ibyo ikora nayo nyine iragira uko ishoboye kugira ngo ize gusigurira ayo makungu nyine igihushanye cy'ibyo abo bandi babarega iriregura mu ncamake yaragerageje kwiregura muri mushyirahamwe mpuzamakungu woni yaragerageje kwiregura hariya eh, muri sepeyi nyine irahe ariko ntibyabujije yuko uh, abo bahinga ibyo bavuze ari byo byemezwa bisigura yuko n'iyi leta ikwiye kwisubira ko hari mu byo ikora hari no mu kugene isigura ibyo ikora ngaha hariho igihe kimwe kimwe ni ukuri bambabarire abo bo kumva yuko ndabavugiye nabi hariho igihe abantu bamwe bamwe bigira abahinga ngo ni uko baba bari muri leta bakibaza yuko ibyo bavuze bica byemegwa nk'uko babivuze nka kumwogira ngo ni imana bakibagira yuko nabonye nyine abantu nka twebwe bakibagira kandi yuko n'abandi bafise amaso kuko nk'iyo umuntu afashwe n'abapolisi agatwagwa akicwa yaducishije mu ijisho kuvamwo vyerekana yuko leta ihari kubahiriza agateka na muntu ataco bibabwiye ahubwo yuko bashobora kubihonyanga uko bishaki niko baca biyumviye ku buryo ayo makungu hakugira icyizere leta y'uburundi n'abarundi ahubwo baca batwinuba raba ubukene bw'abarundi aho bugeze raba ibiciro aho bigeze by'ibintu tugura ngaha mu burundi muhaguruke murabe abarundi bariko barangara hanze murabe aba basirikare bariko barava mu gisirikare bangara baja hanze ibyo byose ntibihumuriza abarundi kandi ntibihumuriza uburundi ibyo byose ntibihumuriza ibi bihugu biri muri aka karere ni ibintu biza bidushira mu ngorane kuko ntidukeneye kwama turiho tubaho mu mudugararo dukeneye kubaho umuti muri munda tujye mu bikorwa by'iterambere atari kwama turiko turakananira amaso dutinya ikiganiro ni karadiridimba ikiganiro cyagenewe abarundi mudukurikirana kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage mukanya turaza kugurura imirongo ariko reka tugaruke hano muri sitidiyo nk'uko nababwiye turi kumwe na Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranira hafi ibya politike akabazo ka mbere turabye uko iyo sentare yashinzwe n'amategeko ayigenga n'ayagenga ibihugu bisanzwe biri muri iyo sentare mweho nk'abakurikirana hafi bya politiki uruhombo rurahari hamwe burundi bwo kwivana muri yo sentare eh, urakoze kumbaza icyo kibazo eh, nk'uko hariho abantanze kuvuga muri iki kiganiro eh, hariho byinshi Burundi nk'igihugu kiba kiri kumwe n'ibindi cunguka iyo hariho nk'uturusho hanyuma iyo uri mu mashyirahamwe akomeye uri aba mu byiyumviro aba no muri ibi ibi n'ibindi byose dufate aba mu by'ubutunzi aba mu by'imibano ni byiza kugira umugwi eh, ushobora kuba urimo eh, ngomba rero mvuge yuko muri eh, ibyaha biba bikorwa biba mu gihugu hari kaba amasentare yo muri ibyo bihugu ashobora kubitorera inyishu no kugirisha bivuze ko hariho umugabo n'ibindi byaha eh, bizwi mu isi yose ko eh, ibyo eh, bitarekuwe kandi birengera kenshi ubushobozi bw'amasendare abo muri ibyo bihugu eh, asasa agacira urubanza nk'uwo yigenjeje nabi mugabo aho ni ku muntu umwe ariko iyo bibaye ari nk'ikivunga ibyo rero ni ibintu birengera cyane eh, eh, ubushobozi bw'igihugu kuko haba harimo n'imvo za politiki mu mvo za politiki rero kenshi Eh, naho eh, tuvuga ko hariho eh, ubudasa buteza kubaho hagati y'icyo bita pouvoir executif pouvoir legislatif na na judiciaire hariho aho hafatwa ingingo ubona neza ko zirimwo nk'uburemere bw'ibya politiki nicyo gituma amakungu rero yaremeye yose hamwe araja hamwe aravuga ko hariho ibintu bimwe bimwe bibaye hatazoba ari icyo gihugu cyonyine kibyivugana ariko habaho eh, nka sentare mhm. mbere amakungu icyo gihugu gishobora kwitura iyo cyatewe n'ibindi bihugu cyangwa ikindi gihugu cyangwa naho n'abanyagihugu bahohotewe bumvise yuko bababajwe n'ibyo bintu aribo babaye aba Eh, canke byahohoteye cyane barashobora kwitura izo sentare muvuti muri mu Burundi hari amasentare ego ariho no mu karere arahari mugabo hariho ivyo nk'igihe habiho nyabwoko y'abayahudi canke iho nyabwoko y'abanyarwanda mhm. murazi ko hariho ah, amasentare eh, adasanzwe yashinzwe kugira ngo yige ico kibazo naho cari mu Rwanda mugakabera mu kindi gihugu eh aho twavuga nk'iya sentare y'iyarusha inkingingo zizogenga masenare nk'ayo cyangwa ayandi mashyirahamwe akomeye ibihugu byose ntibisinyira rimwe hariho ibiba byiyumviriye akabaho n'ibindi biba bibwira ibindi hariho diplomasi ikora hariho ku ngingo ku ntambwe nyinshi zirashika nka zine mm-hmm. aho hagera igihe abantu bose bumvikana bagateba bagasinya gusinya rero ni ku bugombe bw'umuntu ni ku bugombe bw'igihugu kuvamwo rero muri iyo sentare naho nyine n'ubugombe bw'igihugu gusa nukuraba igituma umuntu abavuye muri iyo sentare murazi ko mu minsi heze batubwiye ko ibihugu byo muri afurika mu nama yayo y'ubumwe bwa bwa afurika yari yavuze yuko yiyamirije eh, ah, yiyamirije iyo sentare abantu bagera ku majana atatu na mirongo amajana na mirongo itatu n'abarenga ngo babarishwe ibihumbi bitatu n'amajana ane nabo barahagarikwa hama ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu nabo barahungishwa ku nguvu bavuze bati avete force asheshero fije mvuga Eh, kiravuga cyane ku byerekeye ama amankete no gukurikirana abakoze ibintu mm-hmm. rero ivyo o habanza kuba ubwa mbere na mbere eh, tuvuga gute ankete iratangura mm-hmm. umuntu mu gutangura si ukuvuga ko abaca barunguka uyikora mugabo baratangura bakaraba yuko hari ibikwiye mm-hmm. byotuma habaho ankete mm. rero ni ukuvuga ko eh, iyo sentare yararonse abantu bayitura barayibwira barayereka eh, ibyo bobo batanze bashikiriza nk'ibyemezo vyuko ariko haraba eh, ibyaha bikomeye cyane bya mhm. gahunda muri bijya bine isanzwe ikurikirana egome eh, mhm. nk'ibyo rero babyanditse abagize nk'ibyegeranyo mwarumvise mu minsi mu maradiyo abamuza voix de l'Amérique canke ko hariho amaraporo amwamwe yanditse batanguye ku nabo nyine kubivuga ko bari babishikirije kuva mbere hariho n'abavuga ko babishikirije imbere iyo tariki yafashwe yemewe rero eh, bivuga ko kugira ngo batangure kugira ayo matohoza ni ukuvuga ko haca ibintu byinshi barahamagara na leta bakayibwira bati hariho abariko barabavuga ko ibi n'ibi nimuze mutubwire mutanga umuco cyangwa iki isigure eh, aho rero haci baciye mu yandi ma hariho ayandi mashyirahamwe yabanje kubaza leta baravugana na leta murazi nka komite z'uwadirame de Genève niyo tuzi cyane eh, ubwa mbere bwa kabiri n'iminsi bari batanze bari bari bavuze ko batanze ikindi kiringo cyo gushika muri uku kwezi kw'icumi kugira ngo leta ishobore gutanga kwisigura kuri ibyo ni ukuvuga rero ko basaba ko uregwa nawe nyine agira icashikirije kugira ngo ah, bumve yuko by'ukuri hari ibyagirije bifashe canke ko atabihari ibyo rero ni intambwe bakurikiza mugabo ntihari bwagere ko iyo ntibari bwaze kugira ankete kuko barabanza kandi no kuvugana n'ibyo bihugu bakavugana yuko boza kuraba ko ibyo bintu byo babifashe ko byo bifise ishingiro kugira bashobore gutanga urugira amatoza nyezina e, ubu ugerageje kumva cyo kimwe na jewe mwumvise abanyepolitike babiri umwe yarongoye FNL undi yahoze arongoye kino gihugu e, ntibafise uko babihuriza ko mwebwe mukurikirana hafi bya politike mwumvise uyu ukuntu abivuga mukumva n'uwundi ukuntu abivuga mubona mwebwe ko mukurikirana hafi bya politike muri hagati ninde yoba eh, ari mukuri canke ninde yoba basi yegera na cyane cyane uravye ko abanyepolitike baba bakorera ku nyungu z'umunyagihugu eh, mu bintu bya politike nyene eh, urumva nti ndivyoroshe kuvuga ngo ngo iki kirera iki naco kirirabura kimwe ni nka nyakubahwa demisien ndayizeye no sano ndeta umuntu yatwaye igihugu yakirongoye kandi mu bihe bigoye mm. cyane ashobora kuba hariho eh, ibimenyetso bimwe bimwe wewe eh, ariko arakora nk'igihe yatwara igihugu mu bihe byari bigoye mm-hmm. murazi ko hariho nk'intambara ya FNL itari bwahere neza mm. murazi ko hariho n'ibitero byabaye ngaha mu gisagara mm. mugabo we waravuga ati mu ngingo nafata nafashe muri icyo gihe no hari hivyo ntashobora kugira kuko eh, naho aba ari umwansi yanteye ashobora kuba hariho nk'ivyo amakungu atokwemera yuko no kogwa mu gihugu ivyo ni pozisiyo hmm. y'umuntu yarongoye igihugu kandi n'ibintu nsonera cyane bo hariho rero n'umunyapolitike avuga yuko eh, uburundi ari igihugu cyikukiye mm-hmm. eh, kandi gifise nkene cyitunganya n'ivyo arafise uburenganzira byo kubivuga mugabo hamwe nuko umwa avuga uravye nk'ivyo eh, Domiciano avuga na eh, Domiciano Ndayize yahora arongoye Burundi avuga avuga ko ni nk'uko bihuye cyane n'ivyo ubu mu makungu ariko baravuga ko mm -hmm. ahubwo nyabona ni yuko ibyo byose bivugwa ah, leta itotanga umuco mhm. eh, ivuge ibimenyeshe ivuge yerekane yuko ibyo iri kwiraregwa ibyo iri kwiragirizwa bitari byo mhm. eh, nayo ah, ah, ko hariho urumve ni igihe kigoye cy'ubu nk'uko mu minsi yazina bivuze kuri muri studio n’ibihe ni bitoroshye bya politiki eh, bisaba ko Ah, bamwe n'abariya bose bagira ah, utwigoro two kuraba e, kimwe ikintu cyoshobora gukorwa kugira ngo ah, izi zishobore kugabanuka kugira ngo n'icyo amakungu yoshobora gukora Eh, ubu u bwashimye gukinjura muri ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha irahe intererano yanyu canke ikibazo mubicishe ku telefone zanyu ariko zacu ariko nibutsa ko ari ku barundi badukurikirana kuri wezi zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage kuvuga ko abarundi muri hano mu gihugu mudutunge mutuburanye mwebwe ntimurimo ni 2 na kabiri. bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri inimero bumenyereye biri na kabiri biri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu hama hariho n'izindi nimero za telefone ngendanwa irindwi n'indwi amajana atatu na mirongo itanu n'indwi amajana indwi na mirongo icyenda na kabiri irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu tandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu aho hose mugatanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi Eric kumfasha kubakira ariko ahandi ni intererano yego eh, ku bijyanye n'iyo ngingo yarayifashwe na leta y'u Burundi eh, hmm. mu kwikura muri sentare mpanabyaha mpuzamakungu mhm. eh, nibaza ko iyi ngingo igihe ifashwemo ntabwo ari igihe umuntu yovuga ko ari igihe kibereye mhm. kubera ko Eh, leta ifashe ingingo mu gihe eh, umugwi wigenga w'ishami mpuzamakungu ni wasohoye icegeranyo kivuga neza ko ubwicanyi mu burundi ndengerabutungane bubandanya mm. mbere bakanavuga ko hashobora kuvamo n'ubwicanyi bw'ihonyabwoko mm. eh, urumva rero ko kandi inavuye nko mu gihe hari imiryango irenga ijana y'abarundi yakorewe ibyaha bitandukanye by'agahomberamunwa izo yaramaze gushikana ibirego byayo muri iyo sentare mhm. e, urumva rero ko e, ibyo bica bigaragara ko leta e, yoba yahiye coba byoboneka ko ari nko kwiyagiriza kuko niyaba ataco yiyagiriza jewe nibaza ko yohita iyo sentare kugira ngo bisigure ku byo barigwa mhm. kuko leta ivuga yuko ibyo yagirizwa atari byo eh, ivuga ko ibyo bayerega atari byo ufatiye no mu cegeranyo giherutse gushikirizwa n'ujya mu rw'abahinga ishyirahamwe mpuzamakunguni mhm. leta yaravuze yuko ibirego byose birimo ari binyoma mhm. rero nkibaza ni kubera ko leta atacu yiyagiriza niyoheza nyabona ngo uve muri iyo sentara ahubwo yo kwemera icitaba iyo sentare kugira ngo yisigure wovuga cyo kimwe n'uwahoze arongoye Burundi ati leta niyisigure cyo muri iyo sentare mu gihe hari abarundi imiryango irenga ijana n'ubu hariho n'abandi bari mu nzira baca kwitwara kuko babuze ubutungane eh, ngaho mu gihugu Burundi yego tera intambwe uje ku cyumviro kigira kabiri hama n'ikibazo kugira twakirunde eh, icyumviro kigira kabiri nagira mvuge ku bijyanye n'ingene e, aba leta hari abantu yirirwa ihakira mu ibarabara ngo kujya kwiyamiriza iby'ingingo zifatwa n'amakungu ku bijyanye n'ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu ubwo bavuga ngo hariho n'abagenda ku bushake bwabo e, hari abagenda ku bushake bwabo ariko turumva ko hariho n'abandi bagenda barinze no gukubitwa bagapakirwa mu miduga ku nguvu mhm. baba babona kumwe ibyo leta ivuga mugabo ari leta ari leta no kuvuga abari leta nyene itwarira abarundi bose nubwo hoba ibitagenda neza canke ibintu biriya leta ihari ihari hajya kubwa abarundi bose eh nico gituma ihari kubwa abarundi bose agomba kuba yarabatunganirije ntagire abaja kwitwara hanze mu yandi masentare kuko bagiye kwitwara hanze mu yandi masentare kuko leta ibyo byayinaniye mm. kumbure leta n'ubutungane usanga bitandukanye gato umbwiye uko uh, bituye nk'ubutungane tucumva kumwe mugabo urumva leta ihari ni hama itunganirize na cyane cyane abarundi muri byose tureke ubutungane gusa hanyuma ku bijyanye n'uko bavuga yuko ngo iyo shyira ngo iyo uh, iyo sentare mpuzamakungu iyo sentare mpuzamakungu yoba ngo yibasira abategetsi ba afurika Mm. njyewe nibaza ko atari byo kuko iyo sentare mpuzamakungu biragaragara ko itarenganya ni uguha akarorero ka perezida wa kenya uhuru kinyatta n'ikegera kiwe william ruto mhm. baragirijwe ibyaha eh, byibasira inyoko muntu hanyuma barakunda iyo sentare barayitaba bamaze kuyitaba mwese mwarabonye ko iyo sentare yatanze ibyo bagirizwa bitari byo irabeza mhm. icyo rero ni ikimenyetso cyerekana yuko ibyo bariko baravuga ko iyo sentare atari ibyo iyo sentare irakora akazi kayo mm. ahubwo nyabuna jewe no bahamagarira kwemera kwitaba bakajya kwisigura imbere iyo sentare gusumba kuyivamwo hanyuma ikibazo rero Ernest intererano nta bihugu nta bihugu by'abazungu nk'uko bariko baravuga ariko mu bihugu by'abazungu ngo batabicira imanza je mhm. nta bihugu by'abazungu ndumva aho amaleta yaduka ngo yice abanyagihugu bayo uno munsi umuntu akoze icyaha mu bihugu by'abazungu hakagira umuntu akora icyaha baragikurikirana kandi bakagihaza bakanareka n'ubutungane bugakora bukigeye mugo Ernest harabavuga yuko harabavuga yuko ari abo bazungu nyene hariya baba batekanye usanga aribo bazana ibibazo muri Afrika uwaserukishira hamwe rya buraya yaravuze yuko ari nk'ibyabona mu gutera igikumu ku masezerano y'iyarusha urabwira ingana ayo masezerano ariko arahonyangwa ntako baba barakweze ibirenge mu kugira ngo ayo masezerano ashigikirwe ku rundi ruhande tuvuze n'icyo bategereza kuba barafashe iya mbere nyabuna kugira ngo ayo masezerano ashigikirwe mu uri kuraraba eh, eh, abene guhaguruka ngo bayaharanire uno munsi niyo bariko barapfungwa urakoze cyane reka tugaruke hano muri studio eh, mwumvise cyo kimwe nanje intererano eka n'ikibazo nawe namwanditse utuntu tumwe tumwe gira ico mumwunganiye hama kumbure mumwishure nakurako kabazo arangirijeko eh, ikibazo eh, ciwe ndico nohera ko kuko intererano yiwe ibari yiwe irumvikana mhm. kandi ni yiwe yavuze Eh, aravuze ati mbega kwikukira k'uburundi eh, hariho ibirekuwe eh, hariho ivyoba kubera igihugu cikukiye ntihagire ubibaza cyangwa ubivuga mhm. ivyo rero nibaza ko birumvikana ko igihugu cyose kigira icyo gikora ari nkukukingira abanyagihugu bacu mhm. iyo niyo nshingano mbere ya mbere tangura muri byose kuko ibindi byose bibaho kuko uriho rero eh, igihugu cyose gifise eh, itegeko eh, ciha cyo nyene mbere ko giteza kugirira neza abo gitwara kikabatunganiriza iyo bagize ingorane n'ibiri ibihugu bihuriye mu ishyirahamwe rya mpuzamakungu ya onu byose mm-hmm. byariyemeje ko ibyo bintu bitegereza kubigwanya bibirwanya byose bivuye byivuye inyuma aba mu gihugu aba mu burere mu mashyirahamwe biba birimo canke ari kumwe n'ibindi bihugu ni rero ko ikibazo eh, Ernest ahereje ko ni ikibazo gikomeye kibazo kijanye eh, mbere n'ubwigenge nyakuri bw'ibihugu eh, nayo icyo ntashaka ko icyo numvise yahurije ko ngira n'abandi bantu benshi ubu mm-hmm. cyane cyane domisiyenda yizeye ni uko Eh, mu by'ukuri umuntu arisigura iyo eh, kuko mbere n'iyo sentare mpuzamakungu irabitegekanya irabitegekanya muri ya eh, nka kujya demisiyani babivuze ati eh, ahubwo bo kwisigura bakavuga bakerekana yuko ataruhara babifisemo cyangwa yuko ibyo bintu atabyo bakoze hako bavuga ngo turakinjuye muri yo sentare ikiganiro ni karadiridimba umwanya turacawufise telefone kugira muterere canke mubaze ikibazo ni 22 24 6 6 kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu izo ni nimero musanzwe mumenyereye hari n'inimero ngendanwa irindwi n'indwi amajana atatu na mirongo itanu n'indwi amajana indwi na mirongo icyenda na kabiri cyangwa irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu tandatu na rimwe ubusa mirongo ine na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu kaji wabo ni kuri mwebwe abarundi mudukurikirana kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu ore na gen kuvuga abarundi mudukurikirana muri mu makungu intererano canke ikibazo 2022 2046 busa kabiri canke 2022 2025 na 45 n'izindi nimero mumvise twababwiye hari abaca batangura kuza babipa oya muri ngaha mu Burundi mudutunge hama reka tugaruke hano muri studio nabwiye yuko turi kumwe na Pierre Claver Nsengiyumva hasanzwe akurikiranira hafi ivya politike mu funufu bamwita umwanaliste politike Pierre Claver akabazo eh, ni kamwe eh, uburundi ngubwo buravuye muri iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe mbega ibyo bwagirizwa cyangwa ibyakozwe ivyo bakoreye ko bizoca bifotwa bizoca vyibagirwa ngo nuko Burundi buvuye muri yo sentare eh Burundi buvuyemwo eh, nivyashika nukuvuga ko ni bizoja mu ngiro mu mwakuza niba babivuyemwo ubu uvuga ko ari mu mwakuza uharuye kuva aho babivugiye aho bazoba basinyiye kuvamwo gusinyura kuko ah, bifata umwaka kugira ngo ah, bige neza gushikaho bemera bati nuvemwo mhm. birare harageze yikugenda ugenda mugabo kandi ni ukuvuga ko ibyo uba wagirizwa n'iyo sentare mhm. kuva igihe babikurondeye ah, ko utegerezwa kubyishura ko urumva si ukuba uri muri iyo sentare canke eh, kutawirimo ko kimwe mu bitegerezo gukorwa niyo sentare itabikora itagikora hmm. rero ni ukuvuga ko hariho eh, ico leta yiba yariyemeje ubwa mbere ubwa mbere waravuze ko uzokurikiza eh, ingingo zose ziri muri iyo sentare hmm. ni ukuvuga ko waravyemeye ukuvyemera rero uvyemeye ni ukuvuga ko hariho icagirije canke icaha bashobora gukurikirana ko ko butashoboye gukwiza inshingano eh, wasabwa muri icyo gihe uvuga ukuvuga ko eh, utegerezwa kuvyishura kubibazwa rero eh, ni n'akaryo nko mu banyapolitike baba bari muri leta cyangwa batariyo kumenya ko hariho bimwe bimwe abantu bishyura ko sinzi ko muzi uyu yavuze ibintu by'abazungu cyangwa abandi mugabo murazi ko uwo munsi baratubwira ko hariho abantu bariko barafatirwa ibyaha byabaye kera cyane mu minsi ya mirongo ine ntibivuga ko ibyaha byakozwe biciye byibagirwa ni ukuvuga ko eh, hariho amanketi azoba hariho ibihano hariho abazobibazwa si kuvuga ko ari abantu bose bazobibazwa mugabo murazi ko baratora abantu hariho abo mu gifaransa bavuga eh, bavuga nk'ubu ngo les instigateurs mhm. cyane bamwe baza abari bafise ku isonga ku isonga cyangwa bari bafise uruhara muri bibi eh, biba cyangwa eh, ibyo byaha biba byarakozwe ababitera kandi bari bo babafise n'uburenganzira bwo kubihagarika mhm. no kugira ntibibeho nicyo gituma rero ubu eh, kuvamwo muri iyo sentare bituma habaho ahubwo n'abashobora kwibaza n'ibibazo bitari bike bakavuga bati none kuki bovuga bova mu isentare bova muri yo sentare kuko baba bababajije ngo bisigure kuri bimwe bimwe ariko twibaza ko eh, ngira ntibarashika aho bafata iyo ntambwe eh, yo kuvamwo burundu eh, kuko urumva ni hariho ukuntu amaleta avugana leta ibifise ubukomezi iba ifise ubushobozi bwo kuganira kandi n'iyo sentare bakavugana naho batarinda kubibwira abanyagihugu bose cyangwa babivuge ku nsamirizi mugabo hariho ibikorwa bimwe bimwe mu rwego kwa diplomasi bashobora gukora kugira ngo bumvikane ku buryo bubereye bashobora gukorana n'iyo sentare kugira ngo eh, haboneke inyishu ishimishije kuri bose abiyumvira nabo yuko naho igihugu cova muri yo sentare ko mu nyuma hakozwe ibi bihu hakozwe ibi byaha bine twavuze ngo ntibashobora gukurikiranwa ari ngo nk'abategetsi ntibokurikiranwa canke hakaba aya masentare usanga ari ibihugu ibihugu navyo canke vy'akarere ugasanga nabakuru y'urugo bazinanye uruva aho bamwo akantu twokitarize kiribe canke bagatanga nk'amahera mu masentare ugasanga urubanza ruciwe nabi bavuga bati ngo iyo ibi byaha bine bikozwe igihugu caravuyemwo naho hoba inyuma nta nkurikize ah. ibihugu bizoca bireka byinumira ati hariya ni habibyo oca nke nimufate za sentare zanyu kandi ari byaha ubona bikomeye ah, iki ni ikintu ah, kigoye kuvuga ko ubunyene kuko nk'ibyo byo yo sentare si sentare bashobora guha amafaranga kugira ngo bayi mvuga nk'iyo mu karere rumva nk'ubavutse bati ibi bibaye bo nk'igihugu ikavuga ati twaravuye muri ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha twebwe dushaka tubejije cyangwa dukurikiranwe n'aya masentare yacu yo mu karere urumva ko biyoca biba hafi hafi eh, mugabo urumva n'ayo masentare eh, nafise amategeko yayo yonyine akurikiza hariho eh, bimwe bimwe ni ukuvuga ko ingorane ibaho muri ibi nibyo nakubwiye politike irashobora kwinjira cyane mu bindi bisata no mu bisata by'ubutungane rero nk'intambwe imwe yoba yarashoboye kuboneka muri ibi by'akarere twavuga ko ari nko mu byerekeye imibano ah, nk'ingene abantu bashobora kugenda mu bihugu kimwe basubira mu kindi n'iki mugabo mu bya politiki biracagoranye murazi ko Uh, nsubiye mvuze gatoye ku byerekeye ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika y'ubuseruko ahubwo ngo iki kibazo icyo kiva ko mhm. icyo kiva ko Eh, ni ikihe eh, niho abantu boja neza kuraba bakaja ku muzi w'ikibazo kuko ikibazo si sentare mugabo nimba hariho n'iby'ubwishanyi biriko biravugwa biriko biragirizwa bamwe n'abandi ni ukuvuga mbega biba kuki icokogwa kugira ngo ibyo bintu bihagarare iki hmm. ikosa rero si ntitworishira ku masentare avuga aciga urubanza cyangwa ataruca mhm. mugabo no kuraba mbega ibivugwa nibyo cyangwa si byo biri byo rero ni hariho intambwe ziza gufatwa kugira bihagarare bitari byo naho mu bya politiki arusha yarabayeho mugabo yari intambwe mugabo ntiyari intambwe y'uguheza byose yari intambwe kandi yugurura n'ibindi bikorwa bikomeye by'ubutungane bukora inyuma y'intambara mu nyuma nk'ibi byose bya severe ibyo byose bya byategeza eh, kubaho ni ukuvuga mm. ko uwakoze ikintu azokibazwa Eh, n'ubu rero birabandanya ni ukuvuga ko eh, politiki iriho mugabo n'ubutungane burahari iyo rero hariho ah, ukutumvikana muri ibyo niho inzego zimwe zimwe eh, na mpuzamakungu zishobora zica zinjiramo kugira ngo abantu baba bumva yuko badatunganirijwe bagire uwo bituye hano babafashe ego leta zibaho kandi leta zibisa izindi uh, nk'ingingo urashobora gusanga leta iri ku butegetsi iyifashe kumbure mbwo gasanga uh, irabye ibyo bihe nyine ariko ugasanga ingaruka eh, mbi canke nziza zibaye ku yindi leta izoba no mu myaka mirongo ingahe mbe gusubira muri iyo sentare biroroshe vyobaho hari ico byofasha indi sentare yindi nka leta kanaka yoba ihari ibyo rero sindabizi sinzi mbwira ah, yaba tufise nk'igihugu cyayivuyemo hano kigasubiramwo mm, tuvuga rero ko uburundi eh, ari ubwa mbere gushika ubu ntibwari sinari bwumve ikindi gihugu mugabo sinzi byose hariho nk'ibyo tuba tutaramenya abandi bantu baba bazi mm-hmm. ngira kumbure umuntu yobandanya abishakashaka ukabirondera mm-hmm. ariko ah, uvuyemwo kubera imvo za politiki rimwe rimwe n'izindi mvo za politiki zishobora gutuma usubirayo bivana ah, n'ibintu ngira muribuka ko hariho ah, mu myaka yahera haraciye imyaka hafi mirongo ine ah, mirongo itatu mhm. uyu yaheruka kwitaba imana yarongoye igihugu nyinshi ubaye jean batiste bagaza mhm. yarigeze gufata ingingo y'uko bugarama sengero yari eh, ingingo ya politiki mugabo uwamukurikiye eh, ubwo nyine eh, yitwa buyoya Pierre ikintu cya mbere yakoze rero eh, n'iki ni igihe kigoye nk'uko twabivuze eh, ejo ntituzi ingene hameze eh, kumbure no na leta mbere y'ubu nyine ishobora yo nyine kuraba ingene ibihinyanyura niba hariho nk'icyo yasabye sentare mpuzamakungu gukurikiza ntigikurikize kabiri niyo sentare nayo iriko iraciga ko niyasanga kibereye bakumvikana hanyuma bakagira inyishu batoye mugabo mu bisanzwe ingingo ya politiki kenshi ihindurwa n'iyindi ngingo ya politiki ego turangiza kino kiganiro cyacu karadiridimba kenshi nkunda kubabaza uti ni ikihe cyokogwa kugira ibintu bigende neza mwagiye murabigaruka ko mugabo mukurikiranira hafi politike politike murayizi murayumva uh, ubu pierre claver nsengiyumva urabaye umuhanuzi w'umukuru w'igihugu kanaka agomba nko kuva muri sentare wumva ifise akamaro kanini ntigikimuhanura akabazo ako kantu uvuze utbaye umukuru umuhanuzi w'umukuru w'igihugu kanaka gifise ibibazo nk'ibi by'iwacu mukurikirana hafi bya politike n'iki mu mpanuro eh, ndiko niyumvira gusa ko ntuhava ngerageza kwishura mu byo ntafitiye uburenganzira ariko kimwe n'uko eh, ibihugu byose bigira uko vyubakwa eh, rero n'igihugu cy'u Burundi kimeze nk'ibindi bihugu kirafise abagiserukira abakiri hejuru no kuvuga ko imigenderanire eh, n'ibindi bihugu imigenderanire n’andi makungu eh, ni myiza kandi n'igihugu cyacu kiravyemera eh, gusa bivana n'ibihe turi mu bihe bya politiki bitoroshe n'ingingo zifatwa si ingingo ziba zoroshe cyane hariho ibintu byinshi bifite uburemere hariho presiyo iba mu gihugu ikaba mu babanyi ikaba Ah, mbere no mu nama mpuzamakungu zindi ni ukuvuga rero ko eh, kimwe ni ukubandanya nk'uko baba babivuga no ngaha ngo ibiganiro nibyo byiza kuganira inama isumba ingimba ingimba murakoze cyane rero ni ukuvuga ko ah, ah, impanuro ni imwe kuri ku murundi uwo ari we wese ni uko cyane ah. cyane akunda igihugu akunda igihugu ni ukuvuga ko twese dukwiye gukora kugira ngo ah, habeho ubumwe bukwiye kugira ngo twe ntitube mu njyane z'umwanya wose no mu